Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 20-ն է, տարվա 354-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1880 թվականին տեղի ունեցավ Bronkhorst Pride-ի բախումը, առաջին անգլո-բուրական պատերազմի նշանավոր մարտերից մեկը։ 1920 թվականին Խորթային Հայաստանում պետականացվեցին բանկերն ու ստեղծվեց միասնական բանկ։ 1938 թվականի այսօրը Խորթային Միությունում գործածության մեջ դրվեցին աշխատանքային գրքույկները։ 1946 թվականի հենց այսօրը տեղի ունեցավ այս հրաշալի կյանքը ամերիկյան ֆիլմի պրեմիերան։ 1988 թվականին ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ առաջին անգամ կատարվեց «Քեզ համար Հայաստան» երգը, խոսքերի հեղինակ Շարլ Ազնավուր։ 1999 թվականի այսօրը Պորտուգալիան Մակկաոն հանձնեց Չինաստանին։ Այսօրը ծնվել են 1864 թվականին հայ օպերային երգիչ բաս բարիտոն Ստեփան Եգիզարովը 1920 թվականին հայ ռազմական գործիչ Արցախի հերոս Քրիստափոր Իվանյանը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ Արցախյան ազգային ազատագրական պատերազմի ակտիվ մասնակից է։ 1940 թվականին ավարտել է Թբիլիսի հրետանավորների ուսումնարանը, 1949 թվականին Մոսկվայի Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան, 1962 թվականին Լենինգրադի զինվորական օկրուգի հրետանային ակադեմիայի բարձրագույն դասընթացները։ Ծառայել է խորհրդայմիության զինված ուժերում 1941-ից 45 թվականներին, մասնակցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, եղել է հրետանային մարտկոցի դիվիզիոնի Լեռնական անադային գնդի հրամանատար, Լեռնահրաձգային դիվիզիայի հրետանու պետ։ 1952-ից 58 թվականներին եղել է հրետանային գնդի բրիգադի հրամանատար, 1958-ից 61 թվականներին Օդեսայի պետական համասարանի զինվորական ամբիոնի պետ։ Այնուհետև Օդեսայի զինվորական օկրուգի 52-րդ հրաձգային բրիգադի հրամանատար, նաև նույն օկրուգի 14-րդ բանակի հրթիռային զորքերի եւ հրետանու հրամանատար։ Այնուհետև Անդրբայկալյան զինվորական օկրուգի հրթիռային զորքերի եւ հրետանու հրամանատարի տեղակալ։ 1992-ից 97 թվականներին եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության կոմիտեի Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ 10-րդ Լեռնահրաձգային դիվիզիայի հրամանատար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Մեծ ավանդ ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բանակաշինության, հատկապես հրետանու կազմավորման գործում։ Thank you. 1983 թվականի այսօրն է ծնվել դերասան պրոդյուսեր, սցենարիստ եւ կատագերգու Ջոնա Հիլը։ Այսօրը տոնում են։ Միջազգային տոնացույցում այսօր մարդկանց համերաշխության օրն է։ Այն հրճակվել է միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի կողմից աղքատության վերացման համար ՄԱԿ-ի առաջին տասնամյակի անցկացմանը նվիրված բանաձևում։ Նշվում է սկսած 2006 թվականից։ ՄԱԿ-ի բանաձևը վկայակոչում է հազարամյակի հրճակագիրը, որում ասվում է, որ համերաշխությունը 21-րդ դարում կլինի մարդկության հիմնարար արժեքներից մեկը եւ հետեւաբար գլոբալացման եւ աճող անհավասարության համատեքստում միջազգային համերաշխության ամրապնդումն անհրաժեշտ պայման է։ Հայաստանում այսօր պետական եւ ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողների օրն է։ Այսօր դեկտեմբերի 20-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 11 օր։